Ինչպես իր խոսքում նշել է Գուրգեն Ներսիսյանը, սա գործարար հատվածի հետ նոր պաշտոնում առաջին շփումն է եւ հանդիպման ընթացքում ակնկալում է առաջին ձեռքից տեղեկանալ շրջափակման հետևանքով մասնավոր հատվածում առաջացած հիմնախնդիրների մասին, լսել առաջարկներ, քննարկել եւ միասին մշակել լուծման մեխանիզմները։ Գուրգեն Ներսիսյանը հավաստիացրել է, որ կառուցողական գործնական հարաբերությունների կողմնակից է եւ հույս ունի, որ բաց ու թափանցիկ աշխատանքի միջոցով կարողանալու են համատեղ ուժերով լուծումներ գտնել։ Հալը որ համենայն այս օրը արտգործնախարարի պաշտոնով, որի դիտարկում երեք եւ այսօր ամբողջությամբ օգտագործել եմ Արցախի շրջափակման պայմաններում ստեղծված տնտեսական խնդիրները ուսումնասիրելու եւ նաեւ բլոկադայի հետևանքները հաղթարելու հետ կապված մեր ընտրած օգտեգրած մոտեցումներն ուսումնասիրելու վրա եւ այդ ընթացքում բազմաթիվ եւ քննիներ եւ մտահոգություններ են առաջացել մոտ ու ուզում եմ նաեւ որպես առաջնային շահառուներ եւ քննիների մասին ամենախորը տեղեկացված ու նաեւ ձեր սեփական աշխի վրա տեղեկացված տնտեսարարություն պետք է նաեւ դեզանից արդեն ինֆորմացիա հավաքել որպեսզի ամենակարճ ժամանակում հնարավոր լինի մաքսիմալ օպտիմալ եւ նաեւ տարածության իմաստով եւ նաեւ աշխատանքների կազմակերպման հարցով օգտություններն ու տարբերակները ընտրել, որ եւ ծեր համար բնականաբար ծոր իրավիճակված աշխատանքի կազմակերպման առումով համանավետություն լինի եւ նաեւ մեզ որպես հարմարավետություն ապահովող պետական մարմինների եւ նաեւ մեր համար հարմարավետություն աշխատանքները կազմակերպելու Հանդիպմանը ներկա էր ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Հարությունյանը։ Նա կարևորել է նման ձևաչափի հանդիպումները պետություն մասնավոր հատված կապի ամրապնդման տեսանկյունից։ Հիմա տնտեսության վիճակն ավելի վատ թար է, քան պատերազմից անմիջապես հետո էր։ Իր դիտարկումն է ներկայացնում Արթուր Հարությունյանը։ Նրա համոզմամբ օրենսդիր գործադիր մասնավոր հատված համագործակցությամբ պիտի հասնենք հիմնախնդիրների լուծմանը։ Փակրանելով բոլոր որի գործարանը ջավայրի ժամանակին օգտագործել է մեր տնտեսության համար շատ կարևոր է որպեսզի այս դժվար ծրված իրավիճակում նույնպես շարունակվի եւ կարողանանք այդ աշխատանքները համագործակցելով հետ համատեղելով այդ աշխատանքը կատարել, այսինքն խոսքը վերաբերում է գործադիր օրենքի եւ նաեւ գործարանի ջավայրի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ շատ կարևոր է որ տեղերից այդ արձագանքները ունենանք, որը վերաբերում է կառավարության գործունեության, այսինքն կառավարության որոշումներով կամ կարգերով, պետք է կանոնակարգվի, որ օրենքներով պետք է կարգավորվի, այսինքն այս համագործակցությունը, որը որ պետք է իրականացման հանդես տան ժամանակահատվածում շատ կարևոր է եւ նաեւ ես էլ նույնպես ակնկալում եմ, որ մեր գործարար միջավայրից ստանանք այդ արձագանքները, այսինքն խնդիրների վերաբերյալ Շրջափակումը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել նույնիսկ կայացած բիզնեսների համար։ Նրանցից շատերը ստիպված են եղել լրիվ կամ մասնակի դադարեցնել գործնեությունը կրճատելով կամ հարկադիր պարապորտի ուղարկելով աշխատակիցներին։ Տնտեսվարող սուբյեկտների համար պետական աջակցության ծրագրեր կազմվել են, բայց դրանք հարցեր են առաջացնում որոշ գործարարների մոտ, քանի որ գիրառության մեջ թերացումներ են առաջանում։ Պետնախարարը գործադիրի անունից պատրաստակամություն է հայտնում ուսումնասիրել բոլոր խնդիրները եւ օպտիմալ լուծում տալ դրանց, ինչեւ անցումային այս փուլը հաղթահարել Շահարելը Սրփուհիվանյան Արցախ լրատվական